Ani kita karon diri sa barangay Mabulo diri mismo sa nitubuan sa sunog nga miugdaw sa gatusan ka Panimay. Sumasad ang pakisusi ganina nagsugod ang sunog sa Panimay ni Uno Punto Virgilio Salde. Alas 6 sa media ganina buntag dihang mibuto ang hungaw nga LPG atol silang pagluto. Sagad sa mga Panimay dining dapita ginamas sa light material. Kasamtangan na karon sa evacuation center ang mga nagsunugan. Ini si Ramil Ayuman sa DYBN Radio Show Brown balita. Ikatag nila ko ang kayo, nagkabuang ang mga tao humugay na Sila! Nagduwang pus, puro sulod sa kwarto Maong hinunggan sa dako Sila! Panituray, nego sa pisi sa tabano Sa nipa, di galit lang na Sila! Nagkakay batay, sa batin nga trahedya Magkamping tangkang na naroon dilita masulog Galit kami siring, labaw pa siya sa iring Bumbero nagdali kay may nasunog nga building Alarma ang tanan mga kabumbiruhan kay na ay dakong sunog Iha sa may una kasunugan Pasirit ayon sa tubig Wakapiog ang tubig Sa dakong kayo gilupig Mga butang sa sulog Nagpagana og daw na Tanang gamit sa tag-iya Nga paiba Nagol ang nahintong nahintungdan Di pa ko tanag kung sa hinungdan Faulty wiring ko no walaing Kapasang hinan Dako ang na-damage kong iya nga kwintahol Ang balor sa nasunog mo Abot kunog minilyon Pagka di malas Ang building wa ma insure Nga pa'y mga trabahante Puros na nga injured Tungod sa sunog ang utok murag matayog Yaba sa dakong krisis mura siya gilingo Di kataglid ako ang kayo Nagkabuang ang mga tao Tumuglay na ay Sila! mga barong-barong Nipa ang ato haligi kahoy lang ang bumbo Sa dihang galit ng may na trip adik nga running na Sulot silang balay ibubuan o gasolina Dayon gadit, gisilihan o puspuro Pipila lang kami no tumiolbo ang dakong kayo Ni katag ni dako ni abot sa silingan nga balay Mga kasilinganan ng arato nagsininggitan Amuban mga tao na ngayon na taba Nanawag ko bumbero ang kalayo di na mabangbang Ang tarang nagbuo na gila na nga nags pinapahong Ikataglid ako ang kayo Nagkabuang ang mga tao Tumugay na ay sila Nagduwang pus puro sulod sa kwarto Maong hinunggan sa dako nga sila Anitaway Nego sa pisi sa tabano Sa nipa ni Galit lang na sila Nagpapatay sa bating nga trahedya Magkamping tangtang na naroon dilita masunod Ako mali kaya nga dilita masunugan Gibalo nga angay natong timanan Manghinikanan, bantayi ang mga bata Kung magduwa-duwa kus puro ok mga kandila Inda ang switch nga nagtakot sa saksakanan I-off ang LPG o gas stove na dilutuan Pili ang dili o nga o gasol O baya ang pagmahay baso niya kag magool Ligay ang pagdaob dapit sa mga light material Aliga tumawot sa nipa, dili ta maghalal Pag na ang computer ano dili mag short circuit Tanawa ang mga wiring kung na iPad Natuyuan gayon Ilahan ang sayok nga no sila nga nangapagod Di ko ako ang kayo Nagkabuang ang mga tao Tumugay na ay sila Naduwang pusporo sulod sa kwarto Mauhinong gansada ko nga